e, gobernu zein edabide eh, multinazionalen menpeko e, edabide nagusi gehienek ba mezu bera errepiketan dira, eta Euskal Herrian ere hor bertan ikusi dezakegu, ba, bueno, ba, el correo edo diario baskoren mezu zintu diren, ez? Ba, e, fokua jamazen e, erazoan jarrita, eta eta ez e, Israel, ba, armada egiten ari dan, eta joandik ere, egiteko duen operazio e, bueno, sarraski hortan, ez da, orduan zigorra betasuna e, eh, bueno, bermatuta duen inan, ba ez da, lehen erantzuna ba ikusten egala zinten eta hoendik ikusteko dago eh, bere gordintasun e, osoa, oso bitxia gertatzen nahi da, eta hori bai aipatu nahiko nuke, ban mestu nagozia da, ba, e, zibilin hilketa onartezina dela eta horregatik ba behar dugula, Israel. Bai. Eh, bueno, ba honezkero egun tapiko ume akatu dituen herrialde baten bandera jartzea Europar batasunaren eh Europar orderen, egoitzaren eh kanpokaldean ba bueno, eh ustu ta oso izan berko lukela, ba Europa honetan bizitzea tokatu zaigun eh herritar guztientzako.